Lying to my mother, he was. Mother, he was. Lying to my mother, he was. Mother, he was. un sótano con varios fingers. Entre armas de fuego y mujeres lindas Mató mis killers en mis hundred dollar bills Comiendo donuts en abrigo de chinchilla For real uh. Lo-fi kings, la virgen de Chicotepe Colgando de mis Cuban links Fuck this shit, loco A veces verde, a veces rojo A veces subo, a veces bajo Siempre a por el fajo Es mi trabajo Polvo en el sample Obras de arte Escribo con hambre Llegas ahora y ya es tarde a mi madre, se santiguó y me dijo que Dios te salve. Esa mierda que hace no la para nadie y pa' la calle. Fubu y Tuba, Jada y Tupa, calla y chupa, vuelve el tuba, paura o nunca. Fresco como lero supa estoy mirándome al ombligo, el mundo no me preocupa. Maya pa' mis incas Billetes verdes como eso que te grindas For con tarta en la nevera Malandra es bellaquera y Venderme me da entera Espera, no están listos para lo que llega Juega, fin de la partida como Sega Whatever, you ain't better Aunque tenga disquera No te lleva donde esto llega Espera, no están listos pa' lo que llega juega. Fin de la partida como Sega. Whatever, you ain't better aunque tenga disquera. No te lleva donde esto llega, negro. La mamá me dijo, hijo, ten fe. Y yo la dije que quiero matar a mi jefe. Morir con un patín en la mansión como Hugh Hefner No que me lleve un camión en la 620 Un ángel me protege Las casas baratas, el grupo Renfe Primero le señalan, luego copian al hereje A eje, hat de jefe Y esa fe se fue al traste Me quema por dentro como yodo en el contraste Casi namaste Pedro García Guado pa' mi El crucero Shenes, Con una cruz de carafaca en el colgante Si piden pasta les doy la del colgante Doy caparate, calunizaje. Cuando las cosas no van bien Make Miranda great again Decían por acá que no iban a volver. Ya no te acuerdas quién te daba de comer. Chagüen de fumar, Osiris de tres. Me llaman bro, no son mis friends. Focal cops, ¿qué pasa pues? De la barriada Buenos Aires, Terry Pogar, Kino Fires, Loba Silence, Beating Science, el poblado de los años. No hay amor en estas calles, no queda amor en estas calles.